Hoi lithoi. Top samion cae psamos lithos esti tribeis. Ho lithos meros esti tes petras. He acone, chalix, marmaros, lithoi eisin adiafaneis. Ho magneetes proselcei ton sideron. Lithoi timoioi litharia estin diafanei hos leucos ho adamas eruthros lucnites quanea sanferos clora smaragdos kai stilbusi e gegonio menoi e hoi margaritai en concais auxanuntai ta coralia en the thalasse hos dendria to electron parate thalasse malistan en thai burusia su legetai ho hualos crustalloe homo estin.